من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اقم الصلاة وأمل بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغدد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم ومن الله samilosnog samilosnog O sinko moj, obavljaj molitvu i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj rđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi. Dužnost je tako postupiti. I iz oholosti ne okreći od ljudi lice svoje, i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog, ni hvalisavog. U hodu budi odmjeren, a u govoru ne budi grlat. Ta najneprijatniji glas je revanje magaca. Isto je rekao. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio da u ovim jesenjim danima sjećamo se njega i donosimo salavate na njegovog miljenika. Molim dragog gospodara da nas počasti da u našim životima uvijek odvojimo vrijeme kada ćemo sticati znanje i kada ćemo razmišljati o onome znanju koje smo čuli. Molim Allah, dragog da nam najdraži trenuci budu oni trenuci kada nas samo On vidi i oni trenuci u kojima jačamo vjerovanje u svojim srcima. Amin. Amin. Salavat salam njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj plementoj porodci, vrlima, shavima, i neka je mir i spas na sve one ljude koji nose istinu u svojim srcima i nastoje onoliko koliko god mogu da je žive u svojim životima. Molim dragog Allaha da i naš dolazak ovdje bude, bude radi toga. Amin. Draga braće i poštovane sestre, i dalje se družimo sa hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi sallam I kada vidimo odgoj koji je Rasulullah sallallahu alaihi sallam prenio prvoj generaciji muslimana, onda uočavamo da neke stvari trebamo uzeti iz njihovih života i neće, dragi gospodar, nas ostaviti bez onih rezultata koji su i oni vidjeli. Kada mi budemo u svojim životima imali onakav osjećaj za vjeru, onakav osjećaj za stvoritelja, onakav osjećaj za poslanika, onakav osjećaj za one vrijednosti koje treba iznijeti pred svijet i obznanti kako je jedan od ashaba kada je objavljena sura Rahman Ar-Rahmanu allem al-Qur'an al insan milostivi poučava Kur'anu, stvorio je čovjeka izašao je u Meku iako su muslimani bili malobrojni izašao je u Meku i pored Harema pored Kabe je časne učio na sav glas ovu suru kako ju je učio on su prišli i izudarali ga Vratili ga Resulullahu sallallahu alaihi wasallam. Pitaju ga sahabi, Boži poslani, kako si jesel živ? Kaže, Allah mi sutra ću se vratiti da uči. Zamislite to srca. Kažu, jedan je bio od naj, fizički najslabijih među njima. Ali je duhom bio planina. Isto tako, jedan od njih u, u Medini, jedan od najmučnijih, čuje riječi gospodara estaidu billah len tenalul birra hatta tunfiqu mimma nećete postići dobročinstvo dokle ne budete dali od onoga što vam je drago kaže dolazi kod Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve kaže Allahu poslanice meni je najdraži taj taj bostan taj ta bašća koju ima Kaže da je jedna od najljepših bašća bila u samu džamiju Resulullah prelijepa ima svoj izvor vode palmino. Kaže, znao je Resulullah ući samo da pije. Toliko je lijepa voda bila u toj bašći, da je Resulullah znao ući kod njega u bašću samo da se napije vode. Kaže, Boži poslaniće, ja sam to dao muslimanima, dao sam Allahu, dragom i ti kaže šta god hoćeš, učini s tim. Kaže Resulullah s.a.v. smatram da to trebaš među svoju rodbinu podijeliti. jedan od prvih vakufa kako nas je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naučio, jeste da se ojača jedna familija, jedna porodica. On je to uvakufio, a Rasulullah rekao, hajde ojačajte svoju familiju. Jer kad ste vi jaki, kao porodica, vi ćete onda još više dobra moći činiti. Onako kako smo uobičajili, zamolio bih vas da se na početku sjetimo Fatihom ili dobom mama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo, ne daj lillahi fatiha. Prošli put je naš Hafiz Abdulaziz govorio također o umjerenosti u potrošnji vode i kako je Boži poslanik sallallahu alaihi Sallam sa relativno skromnom količinom vode i kada govorimo o šarijatu islama i o zakonu a vi znate šta znači šarijat jel šta znači šarijat šta znači izvor dobro šta znači još šarijat zakon Šta znači još šerijat? Propis, bravo, šerijat, put. Dobro, recite. Vidite kako je meni pričat. Da mi malo, da odmijenite malo. šta još znači šerijat? Izvor, pravac, zakon. A znači najviše pitka voda. Ona voda koju bi svi mogli popiti. I vi znate da bez vode nema života. I kada gledamo šta jeste šerijat, i šta bi šarija trebao biti u našim životima? Samo da kažeš jeste da svaku kap vode posmatram ko Allahovu blagoda Zar to nije prelijep zakon i prelijep Jer tu kap vode ja ima, možda neko na drugom dijelu svijeta hadis je 253 hadesana أبو نعيم قال حدثني ابن عيينة an amr, عن جابر بن زيد عن Abbasin عباس أن النبي صلى الله عليه a maimuna kana jagtasilani min inain wahid. Prenio nam je Abu Nuaym od Ibn Ujejne, od Amra, od Džabir, Ibn Zejda, od Ibn Abasa, radijallahu anhu, da je vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallam, i njegova supruga, Hazreti Mejmuna, da su se kupali iz jedne posude. Ovdje ovaj, na kraju ovoga hadisa kaže kadri sa, onoliko koliko je jedan sa. Mi smo rekli da je to količina vode Deset, do desetak litara može stati. Ovdje je vrlo bitan detalj da Boži poslanik sallallahu alaihi pokazuje svojim bližnjim i to zapamtite. Često sam to spominjao. Srca vole onoga koji mu čini dobro. Kada vidiš da se neko od tebe udaljava, preispitaj se, to je sigurno zbog tvog grijeha prema Allahu ili zbog tvog grijeha u odnosu prema njemu. Resulullah sallallahu alaihi je pečat svih poslanika. Je najbolji među svim stvorenjima. Ali opet, nama pokazuje svojim postupkom kako čovjek treba jačati odnos sa svojim supružnikom. Svaka osoba koja želi da mu brak opstani, mora imati zajednički sadržaj, kaže Hazreti Mejmuna, ja i Resulullah smo tako zajedno bili. A znate da to i Hazretija Iša kaže. Zašto? Da bi ih naučio blizini. Jer čovjek voli onoga ko mu čini dobro i čija mu je blizina, čija mu blizina prija. Sad zašto nam je ovo bitno? I ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mi smo kazali da je hadis sve ono što je poslanik rekao, uradio, šutnjom odobrio kao i vijesti o njegovim moralnim i fizičkim osobinama. Ovdje imamo s jedne strane opis Resulullahovog postupka, znači hadis, s druge strane imamo jednu njegovu moralnu karakteristiku. Da je u odnosu prema svojoj porodici znao da zadobije njihovu pažnju i da bi zajedno sa njima dijelio intim i dokle god, i zapamtite, dokle god imate u braku svoju intimu, bračni drugo, i dokle god tu intimu niko ne narušava, taj brak će obstati kada im se pokvari tima i kada iz njihovoga kruga, od njih dvoje, izađu one stvari koje trebaju ostati među supružnicima, znaj da tu braka ne. Rasulullah sallallahu alaihi je taj koji nas uči kako voljeti. I meni je zanimljivo vi znate da imaju ove tri vrste ljubavi. Pa kažu da je prva ljubav općenta ljubav kaže kod vjernika i vjernice to bi trebala biti ljubav koja je u tvome srcu, a navedete da ostaviš grije. To je ona općento ljubav. Kaže druga ljubav je da voliš Allaha više nego što voliš sve na dunjalku. A treća ljubav je kaže da se kaješ čak i zbog nekih misli koji ti kroz glavu prođu. Zašto vam ovo govorim? Prije par dana Allah me spojio sa jednim lijepim insanom. Lijepim u duhovnom smislu. Mlad je čovjek. Sjedili smo na večer i družili se. Lijepo je, korisno je bilo. Bilo je pitanja koje vjernik i vjernica trebaju naučiti. A bilo je i šali. Nakon što smo završili vidim zaplaku. Pitaju ga ovi babi zašto si zaplakao? Šta je razlog? Nije se ništa loše činilo. Ni. Pričalo se normalno, sjedilo se. Nije nijedne psovke tu bilo. Nije bilo ogovaranja, nije bilo ničega da bi čovjek mogao reći to zaslužuje da se zaplaće. Kaže on, kaže stid me Allaha kako ćemo sutra odgovoriti zašto sam se sinoć smijao. I stvarno to misli. Jer plaće ko malo dijete. Kako ću sutra Allahu odgovoriti što sam se smijao? Ovaj dunjaluk nije za mene stvoren ja odoh odavde. Kako ću njemu dati odgovor na to pitanje? E, zašto je sada nama bitno da vidimo evo ovaj detalj života Resulullah sallallahu alaihi Nema nikoga pobožnijeg. Nema nikoga čestitijeg. Nema nikoga veličanstvenijeg od ljudi od Muhammeda sallallahu alaihi A on se znao našal, On se znao smijeniti problem koji dolazi u razumijevanju vjere jeste kad se ne razumije da je Resulullah sa svojom suprugom iz iste posude se kupao. Kada pobožnost postane po mjerilima mojih protjeva i moje strasti. Pa samom sebi zabranjujem ono što mi je Allah dozvolio. I šta više, psihološki sebe pritisnem onim stvarima za koje je Resulullah s.a.v. na svojim primjerom pokazao da je to potpuno normalno da vjernik i vjernica radi. Pa vi pogledajte ljude koji su zalutali. Znate, zalutali su oni koji kažu ne treba se ženiti, jel tako? Zašto? Sami su sebi zabranili ono što je stup opstojnosti ljudske zajednice i društva. Zar nisu također oni na koje se Allah rasrdio, oni koji su počeli pričati o Allahu ono što ne znaju, pa su govorili Allahova Božja ruka ne uzubila i kaže stisnuta. Jer će za dragoga Boga kazati da je škrt. Šta to znači? Svaka pobožnost, svaka čestitost, svaka iskrena ljubav mora ići kroz vrata koja se zovu u ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. Jer će te toliko veličina stvoritelja ako istinski u njega vjeruješ, ti ćeš se istopit, možeš i razum izgubit ako ne budeš išao na vrata u Ešhedu enne Muhammeda Rasulom. Kako da jedem čovječe? Allah će me za svaki zalogaj pitat. Sad nije Rasulullah rekao jedi? Zar nije Resulullah rekao jedi desnom rukom? Zar nije Resulullah rekao spomeni Allaha prije jela? Zar nije Resulullah rekao reci alhamdulillah kad završiš? Zato je vrlo bitno da sve što tvrdimo, a imat ćemo puno tvrdnije u životu, tvrdit ćeš da voliš. Ono što će ti voljena osoba tražiti od tebe jeste da pokažeš šta je tvoj argument Svaka tvrdnja mora imati argument. Braćo i sestre, da se svakome dadne prema njegovoj tvrdnji. Svi tvrde da su najbolji na svijetu. I najpošteniji na svijetu. I najčestitiji na svijetu. Svi tvrde. Ali šta je argument? Svi tvrde. Kaže gospodar, in kuntum tuhibbuna Allahe Kaže gospodar, reci, o Muhammede, reci svome umetu. Ako Allaha volite. Slijedite mene, slijedite moj put, slijedite sunnet Rasulullaha sallallahu alaihi sellem. Allah će vas zavoljeti. Reci, o Muhammede, ako volite Allaha, subhanallah, danas svi tvrde, ja volim Boga, ali neće da obavi namaz. Kako će sutra izaći pred njega? Kako će sutra izaći pred njega? Posao koji obavljaš, posao, evo koji danas smo, Haman svi mi, čak i studij koji imaš, znaš da smo danas ti i ja morali na predavanjima više put, tri, četiri, pet puta više provesti nego što smo na namazima. Kako ću Allahu odgovor da? A sve mi je dao. Reci ako volite Allaha, slijedite pejgamber. Resulullah je rekao, ne možeš da klanjaš stojeći, klanjaj sjedeći. Ne možeš da klanjaš sjedeći, klanjaj ležeći. Ne možeš da uzmiješ abdest, imaš te jemu. Ne možeš, možeš pitati u lemu pa ćeš spojiti namaz ako si na putu ili ako imaš neke okolnosti koje nalažu da se namaz može spojiti. Nema u vjeri teške Nema u vjeri teške situacije, ima samo neznanje koje je teško. I sada, ako je teme vjeri, ljubav prema stvoritelju njegovome poslaniku, onda je slijeđenje Muhammeda sallallahu alaihi wasallam način da zadobijemo ljubav uzvišenog stvrta. Ako ne slijedimo Muhammeda alihi salama, svaka vrata životnog stila, a danas, današnja borba civilizacijska, kada kažete globalizacija, muslimani i muslimanka se nikada ne protivi globalizaciji. A znate li koju? Globalizaciju u kojoj neće ljudi umirati od glada. Da globaliziramo vrijednost, da se nahrani onaj koje je, ko je gladan globalizaciji gdje neće čovjek biti ubijen samo zato što je predsjedniku rekao ti si nepravedan i ti zloupotrebljavaš resurse naše zemlje. Ne jedan, nego 40.000 se u zadnjih 20 mjeseci ubilo u Siriji. 40.000. 40.000 nabrojati 40 ljudi koji znamo u svome životu, pa spomenuti jedan detalj iz njihovoga života, je puno i duga priča. Zamisli kako je majci koju su dijete uzijeli, kako će ona živjeti do kraja života, kako je oč koji izgubi svoje dijete. Globalizacija? Globalizacija čega? Mira globalizacija? Nikada se više krvi doli danas nije lilo. Tatari onoga vremena su milostivi kakvi su Tatari našega vremena. I šta je Tatare promijenilo? Allah vam dragog. Islam. Kad su primili Islam, odjednom je svaki život za njih svijet. Odjednom je globalizacija vrijednosti došla, došla na scenu. E sada, zašto je, zašto je nama bitno da slijedimo Muhammeda sallallahu alaihi Kada gledamo radikale u našem vremenu, samo ga upitaj u čemu ti slijediš Muhammeda sallallahu alaihi Vidjet ćeš da je ključ vrata njegovoga srca, ako je istinski vjernik, a može biti, svakome se može desiti da postane radikal. Ako voli poslanika sallallahu alaihi sallam, on se može vratiti. Ako poslanika sallallahu alaihi sallam ne doživljava, ne može on poštovati svoje roditelje, ne može on poštovati svoga bračnog druga, u jednoj od sigurnih kuća u ovoj državi. Žena je jedna radila istraživanje, muslimanka pokrivena, o zlostavljanim ženama. I došla je žena koja je iz muslimanske porodice, iz muslimanskog brata. Čak je i više od hijjaba. Došla je sva pretučena u tu sigurnu kuću. To nije jedna situacija. Kada je socijalna radnica koja je isto pokrivena, i koja je svršenica medrese i kazala mužu bolan zašto? On je počeo citirat kaže Allah i kaže poslanik. Nemojte svojim djelima. Nemojte svojim djelima. Allaha mi dragog sa svakim grihom dođi. Mimo širka, pripisivanja Bogu druga ili kufra, nevjerovanja. Ali ako si ti nekome ili nečijem srcu zatvorio vrata prema Allahu, kako ćeš dževab dati Allahu? i citiraš, kaže Allah, kaže poslani. A da vam ne govorim o životnim stilovima koji se sada sučeljavaju u Bosni. Ljudi Boži, nama se, na, mi se najježimo, ko neko mumini, ne kao vjernici i vjernice, najježimo se ko ljudi kad čujemo šta se dešava u evropskim zemljama. Ne do Bog, Bože sačuvaj, seksualna zlostavljanja u porodici, otac prema, prema kširci. Sad se to počelo slušati u muslimanskim kućama. Jer stil življenja koji je nametnut je pogrešan. I on mora, kad tad, odnijeti svoje žrtve. I zato kada dolazimo u tabački mešćid, jedan insan, jedan insan može promijeniti čitavu familiju, čitavu porodicu, čitavu malu. Samo je bitno da je on postojan da on i ona zna koje su njegove vrijednosti, da voli svoje vrijednosti, da je ponosan na svoje vrijednosti. Čovječe, svak se za nekoga veže. Najveća bika meni i tebi jeste što se vežujemo zato mi smo Allahovi robovi. Kako Allahov rob može dići ruku na svoju suprugu? Kako Allahova robinja može jezikom svojim bihuzurit svoga muža? Kako? Kako ćeš izaći pred stvrte? Kako ćeš izaći pred pejgambera? Pa ćeš kazati od njegovog umeta je ta osoba bila. Po njegovom se sunnetu sa njom u To je vrlo bitno. I sada da, da vidimo mnogo je detalja koje mi ne poznajemo iz života Resulullah. Hazreti Mejmuna, Hanuma Resulullah sallallahu alaihi je jedan, jedna osoba koja zaista plijeni, plijeni priča o njenoj ljubavi prema Resulullahu je priča koja, o kojoj roman možeš napisati. Kaže, kad su i obradovali, ova imuna koju je Resulullah tako pokazivo naklonost, tako pokazivo nježnost, otimaju srca naše djece čime? Pretvaraju se da su janjadi. a to su vukovi. Mi moramo pridobiti srca svoje djece, pridobiti srca svojih bračnih drugova, inače ćemo ih izgubiti. Kaže Hazreti imuna kad su je obradovali, da je Resulullah sallallahu alaihi zaprosio bila je na devi i kaže i ja i ova deva koja je ispod mene i ja i ona smo kaže vlasništvo Resulullah sallallahu alaihi poklanja sebi toliko joj je bilo drago čak šta više Resulullah je sa njom počeo živ bračnim životom u mjestu Seref a evo jedna mala informacija kako kad dođeš na mjesto gdje se uči Allahu i pejgamberu, možeš korisnu stvar. Šta kod nas kažu? Nemoj se ženiti između Bajrama. <laughs> Jel tako? Rasulullah sallallahu alaihi sallam se oženio između Bajrama sa Hazretima i Munom. Ima liko, ono što sam na početku rekao, pitanje razumijevanja. Ako ne razumiješ bolan vjeru, ili ako ti izmišljaš uvjer, Boži poslanik se oženio u mjesecu koji je između, između Bajrama, Hazretima i Munom, ali šta je lijep detalj? gdje je počeo sa njom živjeti bračnim životom, to je jedno mjesto nedaleko od Mekke. Seref se zove. Prije preseljenja zamolila je Hazreti Majmuna, nemojte me ukopati ovdje gdje sam umrla, nego me odvodite, odvedite na ono mjesto gdje sam prvi put sa svojim mužem, sa Rasulullahom bio. Pa ste kako je to srce, mi je ljubav u to srce ispunjen? Neću da ovaj da duljim večeras imam samo nekoliko detalja koje hoću sa vama da, da podijelim. Na kraj. smo, hvala dragom gospodaru. Već evo pune dvije godine radimo ovaj naš mali projekat pomoći onima koji su u potrebi za hranu. I hvala dragom gospodaru, jučer sam sa jednim ahbamom otvarao internet strancu i vidio da smo negdje otprilike na 8 i pol tona, možda malo više. I kazao sam sebi, sjetio sam se onog prizora iz života Resulullah sallallahu alaihi kad je jedan od ashaba preselio kao šehi Onda je Resulullah pitao, kaže, ko će voditi računa o njegovoj porodici? Ko će ih izdržavati? Kažu plemeniti ashabi, javljali su se jedan za drugim. Tako mi Allaha, sve jedan siromašniji od drugog, ali spreman je preuzeti obavezu zaista ne želim do kraja ove godine. Moramo u četverostručiti ono što donosimo do svaki put. Ako u prosjeku skupimo 150 kila, moramo skupiti 450. Ja sam slab s matematikom bio, jedva sam prošao, ali eto, prilike sam izračunao da je tako. Čak mi je profesor poklonio da prođem kroz I sad, sad me zove doktore. Znači, izračunao sam otprilike toliko. Onda sam razmišljao kako, na koji način da i evo sad, kakve veze to ima sa Hazreti Imunom? Radi kada je preselila Hazreti Imuna, kaže Hazretija Iša, i uvijek ćete znati, znate kako ćete znati kakav je insan? Kad ga priznaju oni koji se sa njim takmiče. Kad je neko toliko dobar sportista, da mu onaj ko se sa njim takmiči i kaže da je dobar, on je sigurno dobar. Kaže Hazretija Iša, obje su Hanume Resulullaha, ima puno razloga da bude između njih, čega? Ljubomore. Kaže Hazretija Iša, zaista je ona na, najsvjesnija Allaha od u nas i najbolje je održavala rodbinske veze. Hazreti Mejmuna je pomagala svoju porodicu. Evo onako kako mi, hvala Bogu, pomažemo ovu našu porodicu u Saraju. Pa mako je, čak mako je vjere bio. Mi imamo obavezu ljudi. Ne smije, Resulullah s.a.v. je rekao, ne vjeruje onaj ko zanoči sit a njegov komšija pored njega Klada, Dajte da mi damo svoj doprinos. Do nove godine imamo cilj. Zatrtao smo koordinate. Ako uspijemo uz Božiju pomoć skupiti ti 10 tona, meni je to veliko. Nije ovaj objekat velik. I ne bude i nas mnogo. Ali znate šta bih volio? Volio bih da to ne bude samo od nas. Da mi svi prenesemo nekome od onih ljudi, evo u mojoj kući, prenesim svome bratu, prenesim svome rođaku, prenesim ljudima, kažemo, evo, alhamdulillah, mi to radimo, hoćeš li ti da učestvuješ sa nama u tome? Zašto? I recimo šta je princip? Princip je hajmo učiniti dobro redovno, pa makar ono malo bio. Jel razumijete? Jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao najdraže dijelo Allahu je ono u kojem se ustraje pa makar bilo malo. Mi možemo, sutra može ruka zemana, Allah pošalje meleke po nas, i duša napusti tijelo. Ali ako sam navikao da svakog četvrtka dadnem sadaku, hoće se to meni pisat? Da me Allah poživio hiljadu, hiljada godina, milion godina da me Allah poživio. Ja bi to radio. I zato je, ako mognemo uz Božiju pomoć, to je jedan zadatak. Ja obično davao sam ranije zadatke i ono ljudi ispoštuju. Onda vidim previše ih, ako im danem puno zadataka, nema, izličemo se u društvo, neće nas društvo moći prihvatiti, koliko ćemo hajra im donijeti. Pa samo da jedno vrijeme stao. Kažem, neka malo da vidimo, da, da vidimo gdje smo mi, malo da preispitamo sebi. Evo, sada imamo zadatak. Nije on, šta je, šta je hiljadu i pol kila hrane? Šta je? Nije, nije za nas puno. I vi znate da je jedno od pravila da vjernik i vjernica se nikada neće zastiti činjenja dobro dajte da pokušamo, ali nemoj ti da povećaš. Meni je lako, ja ću dati sto maraka i odmah će se povećati. I mi ćemo napraviti privid da smo zajedno uradili nešto. Nismo. Dokle god ne izlijemo u društvo, nismo uradili ništa. Šta izlijemo? Izlijemo informaciju. Prenesijemo. E, Boži poslanik je rekao, ne vjeruje čovjek koji zanoči sita mu glada, mi to prenesijemo u narodnu kuhinju. Daj da pomognemo malo. Ako ostvarimo ovaj cilj, zaista to će biti velika stvar. Pogotovo što je većina nas ovdje koji smo studenti još uvijek ne radi. Ima, alhamdulillah, i određeni broj koji radi. Najlakše bi bilo da jedan čovjek dođe pa da on riješi sve to, jel? Ali kaže Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, jedan dirhem je pretekao stotinu hiljada dirhem. Kažu Boži poslaniće kako? Kaže Boži poslanik, čovjek je imao milijone pa je dao sto hiljada. A čovjek je, kaže, imao samo dva dirhema. Pa je dao jedan, a jedan za sebe ostaje. E, mi smo ovi otprilike koji imaju dva dirhema. Možda neko malo više. Pa ćemo svi, ako Bog da, barem je to jedna smjernica, jedan zadatak koji imamo svi zajedno. Ja bih vas zamolio da ne obrukamo muslimane da to odradimo do nove godine. Jer je ovaj Mesčit uvijek davao ovom društvu što je potrebno. U ovom trenutku vi znate da je najpotrebnije da mi budemo od onih koji pomažu ljude u potrebi. Ne do Bog da nečije dijete zaplaće zato što nema što da pojede porodica ima koje su na, na kazanu u narodnoj kuhi. Nemojte da to dozvolimo. Proširite to i to će ako Bog da biti jedna pozitivna stvar u našem društvu. Ja molim Allah da nas u tome pomogne, da zadnje studentima, posebno da to studenti radi pa da im Allah dadne uspjeha na ispitima. Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم wa salatu الرحيم ala لله وكفى mustafa wa Gospodaru naš počasti nas i nemoj nas ponista. Gospodar naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te da nas počastiš ustrajnošću u svemu što radim. Gospodar naš, počasti nas strajnošću u dobru koje gradim. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš svakim dobrom. Gospodar naš, molimo te najvećim imenom Tvojim da nas sačuvaš od svakoga zla. Gospodar naš, ujedini srca umeta Muhameda. Gospodar naš, obskrbi umet Muhammed. Gospodar naš, zaštiti umet Muhammeda sallallahu alaihi na svakome mjestu. Gospodar naš, počasti nas uspjehom na oba svijeta. Gospodaru naš zaštiti naša srca od oholosti. Gospodaru naš zaštiti naše umove od neznanja. Gospodar, naš počasti naše ruke da čini dobro. Gospodaru naš zaštiti druge muslimane i druge ljude od jezika naših. Gospodar, naš sačuvaj nas da mi vrijeđamo čast bilo koga. Gospodar naš počasti nas da mi imamo edep ponašanje Tvoga miljenika Muhammeda. Gospodar naš počasti nas da, da ga iskreno volimo i da ga iskreno slijedimo. Gospodar naš molimo te da nas počasti svojom ljubavlju u tome. Gospodaru naš oprosti nama roditeljima našima, prisu prisutnim i odsutnim, braći i sestram. Mm. Molimo te najvećim imenom Tvojim da naš susret bude Mubarek. Molimo te da naše razilaženje bude Mubarek. I gospodaru, neka naš budući susret bude Mubarek. Počasti nas najljepšim susretom s Tobom, gospodaru. Najvećim te imenom Tvojim molimo. Ne ostavi nam u ovome trenutku nijedan grijeh da nam ga nisi oprostio. Ne ostavi nam jednu mahanu da nas Ti nisi popravio. Ne ostavi nam jedan problema da nam Ti nisi pomogao da ga riješimo. Gospodaru, pomozi umet Muhameda na svakome mjestu. Počasti nas da volimo Tvoga miljenika da ga iskreno slijedi muhsinin. Zaštiti nas od svakoga zla i počasti nas svakim dobro. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha.